En afton på teatern jag gjorde ett besök För komiken den krabaten en äkta montergök Han fick ju folk att skratta så käkar gick ur led De sköt som om besatta och ja, jag skrattade med Yeah! <laughs> Ja, han talade om för oss att han hade en så elak hustru som inte gav honom någon ro varken natt eller dag. Skilsmässa försökte han, men det lagt inte. Men nu hade han fått en ny idé. Han tog henne med på teatern, sa han. <laughs> och där skrattade hon så hjärtligt åt det hon hörde. Så när hon var nästan halvfull när spektaklet var slut. <laughs> Men som nu sa att han skulle ta henne nästa kväll igen. Så skulle hon få skratta den andra hälften. <laughs> det är ju klart och givet att man bör leva glatt ett skratt förlänger livet Man mången gånger sagt Att gå i säck och aska Kan passa en profet Den som vill skratt förkasta Blir mager som en get <laughs> Woo! <laughs> <laughs>